บุ๊กทูสี่ τέσσερα Τέσσερα ที่โรงเรียน στο σχολείο στο σχολείο. เราอยู่ที่ไหน Πού είμαστε? Πού είμαστε? เราอยู่ที่โรงเรียน Είμαστε στο σχολείο. Είμαστε στο σχολείο. เรากำลังเรียนหนังสือ Έχουμε μάθημα. Έχουμε μάθημα. นั่นคือนักเรียน Αυτοί είναι οι μαθητές. Αυτοί อีนอิมาซิเตสนั่นคือคุณครูอัฟตีอีนีิดาสกาลาอัฟตีอีนีิดาสกาลานั่นคือชั้นเรียนอัฟตีอีนอิทักซีอัฟตีอีนอิทักซีเรากำลังทำอะไรอยู่ Τι κάνουμε? Τι κάνουμε? เรากำลังเรียนหนังสือ Μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε. เรากำลังเรียนภาษา Μαθαίνουμε μία γλώσσα. Μαθαίνουμε μία γλώσσα. ผมเรียนภาษาอังกฤษ Εγώ μαθαίνω αγγλικά. Εγώ μαθαίνω αγγλικά. คุณเรียนภาษาสเปน Εσύ μαθαίνεις ισπανικά. Εσύ μαθαίνεις Ισπανικά. เขาเรียนภาษาเยอรมัน Αυτός μαθαίνει γερμανικά. Αυτός μαθαίνει Γερμανικά. เราเรียนภาษาฝรั่งเศส Εμείς μαθαίνουμε γαλλικά. Εμείς μαθαίνουμε Γαλλικά. พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน Εσείς μαθαίνετε Ιταλικά. Εσείς μαθαίνετε Ιταλικά. พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Αυτοί μαθαίνουν Ρωσικά. Αυτοί μαθαίνουν Ρωσικά. การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Το να μαθαίνεις γλώσσες είναι ενδιαφέρον. Το να μαθαίνεις γλώσσες είναι ενδιαφέρον. เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่น Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους. ๆ เราอยากจะพูดกับคนอื่น Θέλουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους. Θέλουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους.